fuelo cae cosmeticajoi el carbon dioxido cae plasta rubajo. Sonas quasau kiel ovo de metanta lan hava lactanta porcino. Esploristoi disvolvis persuno funcciantan reaktoron, kiu convertas carbon dioxidon cae plastajon en basan materialon por cosmeticae productoi. La chemia reactoro de Teamo de la Universitato de Cambrigio havas du unuoin. Ie unu flanco, aero, estas conducata tra alcala solvaggio. Plei multae gassoi de la aero, kiel nitrogeno, cae oxigeno, sen halte trafluas, aliflanche carbon di estas celite captata cae abundigata en solvaggio. Post tio, gi estas convertata al sintesa gasso. Tiu cele, gi tamen bezonas donatson el la alia unuo. Tie trovigias plastaggio, quio donatsas la carbon di oxido elektronoin la plastaggio per tio disfalas al glicol acido. Cio estas ofte usata en la cosmetica industrio. Diras austra sciencisto, cio cun laboras en la brita instituto. Por la proceso estas besonata nur sun lumo. Tiu persuno funccianta sistemo, do acceptas du damagiaen rubajoin, nome plastajoin, cae en aerigitan carbonon, cae gi convertas ilin al io utila, li diras. Iam ocasas grand mesura esplor laboro pri captado cae conservado de carbono. Tio funccias tiel, che carbon dioxido estas captata el la aero, cae seque pumpata sub la grundon, cae tie conservata. Tion mine considera senso hava, char tio postulas multe da energio, cae pravigas la daurigon de la cerpado de nafto, diras la esploristo. An sub subgrunde conservi carbon dioxidon el la aero, oni pli bone produktu puran fuelon el gi. Tio funccias nun unua foie, je recta vojo. Ciel reaccian partneron, oni laula stiencisto besonas plastajon, cae el praktika vid puncto por tio eble oni bone usu plastan rubajon, kiu en la prozeso estas same convertata al valora chemiaggio. La reactoro, quiu consistas el du partoi, nun presentas pluan disvolvajon de la gisnuna esplorado pri la dauripova productado de sintesa gasso, quiu funccias tiel, che gi active filtras carbon dioxidon el la aero cae ali ricevas la electronoin el plastaggio. La concepto nun estas publicigita en faca magazino. La sistemo funccias en la laboratorio, sed gis ciam gi povos esti applicata lau industria scalo, necessas ancora o quelcae plibonigoi. Aldonas la esploristoi. Do eblas esperi, che la problemo pri la plasta rubajo en la oceanoi estos baldau solvebla per citiu nova tecnologio.